cai unu tagon, ien grandai canonoi, ruegis apud la villaggio. Ciar ofte ocasis militoi en tiu lando, e cioni povas diri che la homoi vivis sian tutan vivon dum unu sola longa milito, cun celcae etai pausoi de quin iardeco batalis contra la naibara lando, ca iam neniu capablis diri quiu el la du landoi comencis militi, cae cial. La villagianoi ectimis audante la canonoin, cae eniris en la celoin. Sed Angela eliris en la corton cae comencis danci nut piede sur la tero cantante. Crev mais, o oh, crev mais, miraclo del paradis. Cae cion vi magas che ocasis? La canonoi ec pafis. ai grandai obusoi falis sur la domoin, sur la giardenoin, sur la stratoin. Cai el ciui obusoi, milionoi da eroi de crev maiso el saltis. Ciel negeroi ili covris la tegmentoin, la arboin, la stratoin. baldau nigrae aviadiloi malheligis la cielon. Oni sendis aviadiloin por bombardi la canonoin de la malamicoi, sed Angela daurigis siain danzon cae canton. Thank la bomboi explodis, cae milionoi da eroi de crev maiso blanchigis la canonoin. La villagianoi eliris el la cieloi, la infanoi giois cae ludis cun crev maiso, la soldatoi de la fremda lando ecridis, Anca uili giois, ili opinis, che ili travivas belan sonjon. Cae la villagianoi cae la soldatoi embarassigis. Ili rigardis unui la aliain, shatus babilis, ed ne havis comunan lingvon. Tiam Angela recomencis canti. Si portis simplan, blancan robon de cotono, Cai scia orcolora hararo brilis en la milda suno. Și dancis nut piede sur la cai murmur cantis per la sama simpla ripetanta melodio. Crev mais, o oh, crev mais, miraclo del paradis, La passeroi e gtanzis cune cun angela cirpante. Fulmo bruligis la serenan cielon, cae la aero ec tremblis. Tondro audigis, cae subite ec negis per molai eroi de crev maiso. La homoi etendis la bracoin, prenis crev maison en la manoi cae mangis gin fascine. Mangiante, ili forgesis siain timoin, siain coleroin, siain suferoin, mangiante, mangiante, ili ciui sentis sin kiel ge amicoi. Manciante, ili sentis pazon enirantan en iliain animoin. Cai subite, ili comincis paroli uno alla alia in esperanto. Ili ne forgesis sia in in lingvoin, ili Ne forgesis aliaen etnaen lingvoin, civin ili foie lernis? Ili iel sentis esperanton vivantan en siai mensoi cae coroi, aldone al siai denascae lingvoi cae al aliai lingvoi, cae ili ec babilis amice, spontane, libere, quasav ili de longe conis unui la aliain. Ili arigis en la villagia restauratio, cae festis cune la miraclon de tiu tago. La caseroloi rapide preparis bonegain in. La crev maiso falis el la cielo dum unu horo. Sur la tutan surfacon de am landoj negis per maizo en la sama tago dum la sama horo. Post ciam ciui homoi de ambau landoi mangis la ĉielan maizon, ili sentis sin de nove nascitai. Ili ciui forgesis rengion, coleron, malamon, timon, iligis pli cae pli honestai, cae justai. La quin iardecoi de milito ec shainis mal proximai, quasau ili ocasis antau longe, dum la pra historio de la homaro. En ambau ciu homo excipovis Esperanton aldone al sia propra lingvo au al siai proprae lingvoi. Ancau la bestoi de la tero, de la aero cae de la agvo mangis la cielan cref maizon cae farigis multe pli mildai cae amicemai ec la ple sovagiae bestoi mildigis, caigis pli cae pli sen dangerai. Thank you.